Si me rajaste por la espalda nunca intenté volver Tengo una bala guardada hasta a punto de enloquecer No entendiste respeto pero hoy lo vas a entender Pero hoy lo vas a entender Si me rajaste por la espalda nunca intenté volver Tengo una bala guardada hasta a punto de enloquecer No entendiste respeto pero hoy lo vas a entender pero lo vas a entender Yo vivo Ringo y en el ring me siento como Ringo Chequea lo que he visto, quiere lo que tengo por el quinto, los ojos para atrás como exorcismo Si que más repito, entendido capito Chico listo, vino pa' quedarse con todo esto Gánate tu rango Gánate tu puesto. Siendo honesto, yo no entiendo cómo están al mando. Directo del barro, se le acabó el tiempo. Si me rajaste por la espalda, nunca intenté volver. Tengo una bala guardada hasta a punto de enloquecer. No entendiste respeto, pero hoy lo vas a entender. pero hoy lo vas a entender Si me rajaste por la espalda nunca intenté volver Tengo una bala guardada hasta a punto de enloquecer No entendiste pero hoy lo vas a entender vas entender Carro Moro Maradona Vive la película, lo sabe toda tu zona La miro y se emboba, sacará de loba Sabe que esta vida sola nadie la controla sin edición estoy siempre limpio, había tu circo Rodeado de payasos como fofo Sin edición estoy siempre limpio, había tu circo Un payaso más para la colección Si me rajaste por la espalda nunca intenté volver Tengo una bala guardada hasta a punto de enloquecer Entendiste de respeto pero hoy lo vas a entender eh pero hoy lo vas a entender Si me rajaste por la espalda nunca intenté volver Tengo una pala guardada hasta a punto de enloquecer No entendiste el respeto pero hoy lo vas a entender Pero hoy lo vas a entender De, de, de, de, Young West, Young West, papá Alto viaje, guacho